kama ule uliofanyiwa kwao وقسم ينتقم ممن أساء إليه بظلم وتجاوز وتعد na kuna kigawanyo cha watu ambao ni kigawanyo cha pili hawa hulipiza wale waliowafanyia ubaya kwa dhulma na kupita mipaka wakawa watapita mipaka katika kulipiza bimaana ikiwa amefanyiwa kiso ki, kosa kilo moja yeye atalipa kilo mbili ama hata kilo tatu na kumi kwa hivyo akilipa yeye adhulumu wa qismun thalithun ya'fu wa yasfah na kigawanyo cha tatu cha watu ni wale wanaowasamehe wenzao na kusahau lile jambo na kuachana nalo samehe فالناس أقسام ثلاثة في هذا المقام katika hili jambo watu wako katika vigawanyo vitatu أما الأول فهو المقتصد أما yule wa kwanza tuliyomtaja hapa ambaye akifanyiwa ubaya alipa ubaya mfano wake huyu yuko katika daraja za wale wanaojulikana kama almuqtasid wakati na kati wa amma thani fahuwa dhalimu linafsihi wa lighairihi ama yule wa pili ambaye akilipiza dhulumu huyu amejidhulumu nafsi yake na kuwadhulumu wengine wa minhum dhalimun linafsihi kama alivyotaja Allah faminhum مقتصد ومنهم ظالم لنفسه هو يظلم نفسه نعم ظلم من جين واما الثالث اما كده كيغواني تشاتو تشاولي من يكسامه فهو السابق بالخيرات ni yule anayekimbilia katika na kushindana katika mambo ya kheri wa minhum وقد جمع الله جل وعلا هذه الأقسام الثلاثة في قوله سبحانه الله سبحانه وتعالى إذ بقانوا بتاتوا في واتوا أم بتاجة كتك قولياك وجزاء سيئة سيئة مثلها نمريب يووف نووف مفانواك هون يوم مقتصد أم بيقى لبووف kwa uovu mfano wake bila ya kuzidisha na kupita mipaka faman afa wa aslaha faajruhu ala Allah lakini mwenye kusamehe na akasuluhisha basi huyo malipo yake yapo kwa Allah na huo ndio nini asabiqu bil khairat innahu la yuhibbu adh-dhalimin hakika yeye hawapendi wenye kudhulumu na hiki ni kigawanyo cha ngapi cha tatu dhalimun li nafsi kwa katika hii ametaja vigawanyo vitatu وجزاء سيئة سيئة مثلها المقتصد فمن عفى وأصلح فأجره على الله الذين تسابقون إلى الخيرات المتسابق إلى الخيرات كيش مشق إنه لا يحب الظالمين فمنهم ظالم linafsihi hivi vigawanyo vitatu فقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها هذا في حق المقتصد نماليبو ya uovu ni uovu mfano wake hapa ni kwa yule aliyekati na kati wa huwa man ya'khudhu haqqahu duna tajawuzin huyo chukua haki yake bila kupita mipaka wa amma qawluhu faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah lakini mwenye kusamehe na akasuluhisha basi huyo malipo yake yako kwa Allah hakutaja ni malipo gani kuonyesha kuwa malipo yake ni makubwa mno mpaka Allah kuyataja kama vile saum asaumu li wa ana ajzi bihi hakutaja ajiri yake saumu ni na subra inma yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab haikutajwa ajiri yake nini ajiri yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye atakayewalipa فهذا في حق السابقين بالخيرات أهل العفو والصفح والإحسان فمن عفا وأصلح فأجره على الله hapa zungumziwa wale wanaoshindana katika mambo ya kheri watu wa msamaha na kuachana na yale mambo yaliyofanyiwa mabaya na wenye kufanya wema وأما قوله إنه لا يحب الظالمين فهو في حق من يعتدي ويبغي ويظلم حقيقة الله أبين دي مظالم هي زوم زيوالي أمباو ونبولي بيزا وبيتا ميباكا وكفاني جيوري نظلمة كوينزاو قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام na kwa kuwa watu katika kukabiliana na udhia wamegawanyika vigawanyo vitatu dhalimun ya'khudhu fawqa haqqihi kuna dhalim ambaye achukua zaidi ya ile haki yake bimaana amefanyiwa kweli kosa lakini akilipiza alipiza zaidi mpaka mdhulumu mwenzake wa muqtasid ya'khudhu biqadri haqqi na kuna wakati na kati ambaye yeye achukua kadri ya ile haki yake tu basi amemdhulumu ngapi mia anipe mia yangu basi taka changu tu basi wa muhsin ya'fu wa yatruku haqqahu na kuna yule mwema <clears throat> ambaye daraja yake iko juu zaidi ni yule anayesamehe akaiwacha haki yake mataja الحافظ النووي رحمه الله siku moja aliibiwa kilemba Imam an-Nawawi yule mwizi akawa yukimbia الحافظ النووي كان عابدا زاهدا alikuwa ni mtu wa zuhud rahmatullah alayhi akawa mwenye huruma yule bwana aliyemuibia amuibia akimbia akaanza kumfukuza amwambia ahdaituka iyaha hiyo imama nishakupa zawadi sema kabiltu qul kabiltu sema naikubali zawadi yako kabiltu huyo akamwacha ende zake basi nakupa zawadi bwana ili asiambiwe mwizi kesho daraja hii nani inaweza kufika ngumu sana daraja iko juu sana ndio maana hawa Allah subhanahu wa ta'ala kaika jaza yao iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mifano kama hiyo ukisikia waweza kushangaza tumesoma namadhij namna gani mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisamehe sisemi hivi kuwa sasa mwizi akikuibia mfuate mwambie achukua wewe sasa wewe mwizi na nasema mfano kuyatokea mambo kama haya kuwa kuna watu katika kusamehe wako katika daraja tofauti kabisa wamkosea sasa hivi sasa hivi ukimwomba msamaha hata anaaje umemsasha kusamehe bwana shaisha basi bwana yaishe bwana nishakusamehe na subhanallah mtu kama huyu ihtiram yake kwa watu wakubwa sana hata yule aliyemkosea aona haya ajuta kwa nini mmemkosea maskini hana maneno wala hataki kulipiza wala khali ala Allah bas nishakusamehe fi dunya wal akhirah khalas ya sheikh sasa huyu daraja yake iko juu zaidi sema walamma kana an-nasu 'inda muqabalati al-adha thalathata aqsamin kisha akawataja dhakara al-aqsam thalathata fi hadhihi al-aya Allah akataja hivi vigawanyo vitatu hivi tulivyovitaja katika hii aya فأولها للمقتصدين وجزاء سيئة سيئة مثلها لكل مقتصدين وكتنا كاتي ووسطها للسابقين وكتنا يبيلي هابا فمن عفا وأصلح فأجره على الله ونوكسدي ونان السابقون والسابقون السابقون wale walioko mbele huko daraja zao za juu kabisa ndio hawa wanaosamehe wa akhiruha lidhalimin na sehemu ya mwisho ya aya innahu la yuhibbu adh-dhalimin wanaokusudiwa ni wale madhalim wanaochukua zaidi ya haki zao Sheikh ulislam rahimahullah anayezungumza maneno haya akatoa mfano wa ajabu katika hili Sheikh ulislam ahlul bid'ah walikuwa wakimchukia sana siku moja mmoja katika mubtadi'a akachukua gongo akampiga Sheikh ulislam njiani bwana akamtandika nalo kisha akakimbia basi tu ana kwa sababu ni mtu wa sunna kachukua gongo akamtandika kisha akakimbia habari zikafika kwa kiongozi na Sheikh ulislam yule kiongozi wakati ule alikuwa akimpenda sana kiongozi akatangaza popote anapopatikana aletwe hapa atajua tamtia adabu sawa sawa afanye heshima siku nyingine yule bwana ikawa hatoki amejificha mali sijui wapi Sheikhul Islam akasikia hizo habari kaja kwa Amir akamwambia ikiwa wataka kumwadhibu kwa sababu yangu mimi nishamsamehe nishamsamehe kwa isani zako na kuomba msamehe akasamehewa ndio akatoka maadui wa Sheikhul Islam maadui zake usema twatamani marafiki zetu wawe na sisi katika kuamiliana sisi kama anavyoamiliana na Sheikh Islam na maadui zake sijafahamu yani marafiki waamiliana kwa karibu na kukupendana sio sasa hawa maadui zake wasema twatamani wadidna twatamani lau kama masahibu zetu wangeamiliana sisi kama Sheikh Islam anavyoamiliana nani na maadui zake yani maadui zake anavyoamiliana nao aamiliana nao zaidi ya watu wengine wanavyoamiliana na masahibu zao sasa itakuwaje kwa wale watu wa karibu na yeye atakuwa amiliana nao vipi kwa uzuri wa kiasi gani ikawa ni mfano mzuri sana katika hili jambo moyo safi kabisa siku moja ibn Qayyim asema nilikuja mbio kwa Sheikh ulislam kumpa habari ya kifo cha mmoja katika wale waliokuwa wakimuudhi mubtadi alikuwa akimuudhi sana nasema nikaja na furaha namwambia Sheikhul Islam ile bwana nkufa alhamdulillah kufulia mbali akamwambia atubashiruni bimauti muslimin wanipa bishara ya kifo cha muislamu muislamu yani bid'a yake si kufria bado yuko katika uislamu kisha akaenda kwa jamaa zake akawafuata wale jamaa zake akawaambia nichukulieni mimi kwenu nyinyi kama baba yenu yule alifariki chochote mnachokihitajia niko hapa mtawasaidia mtafanya kadha mtafanya Sheikh ulislam yale yote maovu waliofanyiwa na yule bwana kasame na mifano kama iko mingi sana Sheikh Abdurrazzaq tutaja mmoja katika maulama mamlaka nimesahau jina lake alipigwa ngumi na mwanamke mwanamke ana nguvu kweli alikuwa mtu mzima alim min ulama almamlaka nasahau nani jina lake maskini katika kutembea kwake akampigia kumbo bahati mbaya wakati wa haji zahma yule mwanamke hapo hapo akaregesha ngumi kwenye kifua cha yule shekhe kaanguka chini no. kama mfano useme ibn baza mpigwa ngumi chini yani umama hana adabu huyu hajui yule mama kamoni alim wala hajui watu wako watembea kawaida tu sasa wale wanafunzi walikuwa karibu eh akamwambia tulieni tulieni tulieni alhamdulillah nimemkosea nilipiza haikuja hii siku ya kiyama kesho sijui ningejibu nini mbele ya Allah subhanahu nilikuwa sijui kama namuudhi kwa ashachukua haki yake basi ashaisha msameheni mwache na kiukweli alikuwa hastahiki kumfanyia pengine labda ni jambo la kawaida tu ambao kwenye zahma mtu mpishana mzee lakini ulama waonyesha mfano mzuri katika hili ambalo sisi ni kuwaiga wao na mbora zaidi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hili jambo alisamea وقد ذكر رحمه الله تعالى أمورا عديدة تعين العبد على العفو والصفح يحسن بالمسلم أن يتأملها منها na Sheikh ulislam rahimahullah ametaja mambo kadhaa ambayo yamsaidia mja katika kusamehe yani haya mambo ukiyajua yatakusaidia wewe katika jambo la kusamehe ni vizuri kwa muislamu kutaamali haya atakayoyataja kisha shekhe hapa akaanza kutaja moja baada ya jingine moja baada ya jingine haya tutaanza kuyataja insha Allah katika kikao kikao kitakachokuja biidhnillah ambayo itakuwa nafikiri siku ya Jumamosi insha Allah insha Allah lakini kabla hapo kuna swali hapa Malakha Abdul Malik yalileta kila siku kinasema takadimu lielezewe kuwa kuna mtoto wa kike ambaye mama yake amwamrisha kuwa asijistiri yani yule mtoto wa kike ataka kujistiri kuvaa jilbab na kujistiri na kuvaa niqab lakini mama yake asema sasa hii kupita mipaka hii hautakikani ujistiri namna hiyo usifanye hivyo sauliza hii ni tufanyeje katika hili mwanzo kabisa yataka tufahamu kuwa mwanamke wa Kiislamu ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam kujistiri ni wajib juu yake kujistiri kwa hijabu ya kisheria si ile hijabu ambayo wengine huvaa tu kwa sababu amefunika kile kichwa chake ili akiulizwa akisema akia Mungu ninavaa wetu hijabu akia Mungu ninavaa lakini kikweli si ya kisheria ukiangalia lile buibui alilovaa lahitaji buibui juu yake ili listirike ni kama nguo tu na hii ni makosa na hana khiari mu'min anapoamrishwa na Allah na mtume wake jambo isipokuwa lazima litekeleze يقول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم هكو مؤمن وكيوم ولا وكيك أنا ببتش حكمه na amri Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wawe wanakhiari juu ya amri ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam hawana khiari lazima waifuate na hijab ni sitr ni stara kwa mwanamke na kadhalika ni tuhur kutakasika kwa yule mwanamke na mtume sallallahu alaihi wasallam alipoamrishwa hili jambo kulifikisha kwa umma wake aliambiwa ya ayuha nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin kwa Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha mtume wake kuwaambia wake zake banati zake na wanawake wa kiumini waumini wote hili jambo la hijab ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala alifikishe sasa ikiwa wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ni ummahat almu'minin wameamrishwa hili jambo binti zake mtume sallallahu alaihi wasallam wameamrishwa hili jambo na wanawake waumini pia wameamrishwa hili jambo kwa nini wameamrishwa hili jambo Allah akasema dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain na wewe tizama mtoto wa kike akijistiri na hijabu ya kisheria hapati udhia barabarani oe vipi eh semaje bwana dada hapo vipi amvaa vibaya mpaka wale wanaume kule wajua huyo hana maana huyu huyo za kumchezea tu yote lakini akajistiri kisawasawa akajifunika kisawasawa hakuna mwanamume utamwona barabarani mwenye akili timamu atamtupia neno baya la udhia wala habari naye hakuna mtu anayo sababu haoni kitu apita amestirika kwa hijab kwa mwanamke pengine tuipigie mfano hijab kwa mwanamke labda pengine itaeleweka waona ile peremende ile ukienda kununua dukani huwa ina nini ina mfuko juu yake imefungwa sasa mwanamke aliyejistiri mfano wake ni kama ile peremende imefungwa vizuri kabisa ukienda wewe chukua hivi kwambie ukiiona wewe peremende yauzwa kisha zimetupwa mchangani bila ya kile kikaratasi juu yake zimetupwa mchangani jamaa kwambia nauza peremende uambiwa hata ukazitoa bure sitaki wacha kuwa wauza hata bure siitaki sasa mfano huu ni kama hawa wanawake leo wale wanaojistiri wataheshimika watahifadhika wako katika hali ya tahara na asiyejistiri ndio yule ambaye ukiambiwa hata bure simtaki namtakia nini nyara nyara kila mahali watu wamjua kila anakokwenda mtu amwangalia tu faida yake nini mwanamke kama wewe una haja nao nini labda uwe dayuth labda wewe ni dayuth dayuth utakubali tu lakini haiwezekani mwanamume wa kisawasawa aende akatafute mwanamke yuko uchi uchi mara vama miniskati mara vama suruali mbana atembea mbele za watu nani mwenye akili timamu aweza kufuata labda ataka kumchezea tu kama wanavyomchezea wengine lakini ataka kweli kuoa apate mke ambaye atazaa naye alie watoto wake hata siku moja mwenye akili azikwendo kwenda inshallah mpewa bure hawezi kubali kwa hiyo hijabu ni stara na mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja wale watu aina mbili wa motoni simfani min ahli nar mmoja katika wale waliwataja sema wanisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilat ruusuhunna kaasnimati lbukhti lmaila la yadkhulna aljanna wa yajidna rihaha ولا يجدن ريحها min masirati kadha wa kadha kasema na wanawake kasiyat ariyat wamevaa nguo lakini wako uchi bimaana zile nguo wanazozivaa haziwastiri hawakujistiri wakitembea waona katika mwendo wao ule tena aswa hao au wale wakusudia mtume salama ni hao mnaowaona amevaa viatu vya juu akitembea yeye aenda kulia na kushoto kitwa juu amebeba mfano wa nundu ya ngamia kaasnimatil bukhtil maila amejaza huku nywele wengine hubandika ndani magunia gunia katia ili yaonekane na nywele kubwa kisha kitembea ile nywele lake huenda kulia na kushoto hawa wanawake hawa ambao hawajistiri mtume sallallahu alaihi wasallam asema la yadkhulna aljanna bimaana hawaingii peponi yani hata akiwa ni mwanamke wa tauhid mfano muislamu si katika wale wa kwanza watakaoingia peponi au hatoingia peponi na wale wema wanaoingia peponi au mpaka ataadhibiwa kisha ndio ingizwe peponi hata kiwa ni muislamu wala yajidna rihaha wala hawataipata harufu ya pepo wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha na harufu ya pepo mtu huipata kwa mbali sana so pepo yanukia vizuri sana yeye haipati ndio ujio yuko mbali sana na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini dadangu ndio kujitafutia balaa kama hizi waweza kusubiria moto wa jahannam kweli kwa sababu ya kujistiri alafu wale wanaofanya jeuri wakiambiwa ah kwani nini bwana ingieni nyinyi peponi endelea kusema maneno kama hayo si marefu maisha aweza kuzirai sasa hivi ukiamka nakufa ama niko hai nini hivi kumbe ukizirai tuwe hujafa wapige kelele wajua maana ya adhabu ya kaburini wajua maana ya adhabu ya jahannam wewe akina mama tutakikana tushukuru tukiona binti zetu leo wakimbilia katika kuvaa hijab shar'i mujtama umebadilika watu wamekuwa waovu waliyadhu billah si watoto wa kike si watoto wa kiume kuna muozo umetuzunguka na sallallahu alaihi wasallam ukisikia mambo waweza kunyafura nywele zako ukazifuchua hivi kwa yale mabaya unayosikia watu wayafanya subhanallah leo mama ukampata mtoto wako alhamdulillah ameelekea hii ni neema kubwa mshukuru Allah na umshajiishe katika hilo alafu huwa kuna faida gani katika yule mwanamke kutembea bila ya kujistiri hebu kwa mfano mama kama huyu tumuulize huyu mtoto wa kike ajiweke sura yake wazi atembee wazi kwa ajili ya nani yani amfanyia hivyo nani ikiwa ni wanaume je wengine usema hivyo wengine ana shetani awachezea asema nini hataolewa ataonekana na nani wewe na wazimu tuulize waume huku kwa wewe mwanamke onekana kila mtu na wazimu yani mimi napita kwenye hoteli watu wamfunga foleni ndefu kila mtu abeba pizza yake abeba baga yake nzuri mimi nikifika pale ambia ile pale ile anamka chini ile ndio ilobaki tuiuza kwa hivyo mbebe mimi watu wote wampita hapa wakuinunua hii mimi ndio ninunue eh bure siitaki tupa kwenye dongo la mchanga ukisha mimi ndio nile ile uchafu ile siwezi kula kitu kama hicho na wazimu watamuoa wote hawa wanaomuona na wewe mtoto wa kike unayejitoa nyara nyara utaolewa na wote hao na kuhakikishia kitu kimoja huyo anayekwambia akupenda na kuoa wallahi akuchezea chukua hili angelikuwa ni mkweli wa'tul buyuta min abwabiha angekuja akaingia kwa mlangoni si dirishani huyo akishamalizana na wewe atakuacha kama wengine walioachwa kama wewe atakwenda kwa mwingine amchezee ende kwa mwingine amchezee ende kwa mwingine utaelewa ninayoyazungumza baada ya kupishana na kama watano sita utafahamu ah alikuwa yasema kweli pengine maneno yangu yaweza kuwa yaumiza mwanzo ukisikia usikia yatia ah, dhiki lakini ndio kweli ndio kweli ulivyo kwa hiyo wamwachia nani alafu huo uzuri ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliyokupa ikiwa wewe ni mzuri basi ndio unavyomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuudhihirisha wakati Allah subhanahu wa ta'ala amekwambia bakia nao iwe baina yako wewe na yule atakayekuoa wamdhihirishia nani na wengine basi si uzuri basi tu na wengine mpaka hujitia na nini na mapambo na makeup na nini kisha wakatoka atakaonekana na kila mtu lakini ule ukweli ule usikuweza kumwona masha Allah malikat jamali Ah. yeye ndio eh, yule malikia wa, wa, wa urembo lakini wewe mwanamke akienda kiushauzo kilala akiamka asubuhi ni am abdu sura mbovu ajabu wako hivyo wengi hamna kitu wengi wako hivyo sasa uzuri wako Allah aliyokupa mshukuru Allah kwa kujistiri jistiri bana jihifadhi nafsi yako wewe mtoto wa kike na shetani asikuchezea akakwambia kwa ukijistiri wewe ukijistiri utopata mume njoo tuambie sisi kama wewe babake fulani njoo useme hapa kuna mwanamke ajistiri ana mume kuna vijana hapa wamekaa wangoja wasikie tu huyo akujistiri wapi iwapi huyo kujistiri aseme kama hajapata mume wapi njoo hapa utapewa kijana na hifadhi Qur'ani na dini yake vizuri kabisa si wewe utakujistiri vizuri alhamdulillah utapata yule anayependa stara na nyara nyara atapata nyara nyara yenda hivyo tu الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات kwa shetani asije akakuchezea akili akwambie tu ukijistiri wewe utakosa mume si kweli mrongo bali wewe ndio uko kwenye demand demand ya hali ya juu basi tu hujajua wewe kwa hiyo umwachia nani uzuri wa ndio anavyoshukuriwa Allah namna hii kwa neema ya uzuri aliyokupa kisha ni wangapi katika wanawake wanaojiwacha wazi ikawa ni sababu ya kupata aini au kuingiliwa na jini akapata athari katika mwili wake wa athari ya ajabu sana ule uzuri wake wote usimfai chochote mara tu amekonda nini aini mara tu wasikia mkuno chaye anchomeka uso nusu ya uso wake ngozi tena intoka hivi nini kuna aini sababu ajionyesha wal ainu haqqun kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam jicho ni haki kwa jistiri mtoto wa kike na wewe mama ambaye mtoto wako wa kike aelekea katika stara usiwe ni kisiki kinachowazuia watoto wa kike kujistiri leo watu wapata tabu bwana kisha yatokea mtu amwambia mtoto wake wa kike usivae hii hijab shar'i طيب juu ya mtoto wa kike la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq hapa haifai kumtii yule mama kwa sababu akuamrisha munkar na maasiya aliyeumba akwambia jistiri kiumbe akwambia usijistiri achana na ya kiumbe fuata ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam kisha zungumza naye kwa uzuri amiliana naye kwa uzuri kwa maneno mazuri lakini usimsikilize katika hilo akifikia lazima utoe ama siko radhi na wewe wala usishtuke <laughs> haiwezekani eti nenda kanunue pombe mletee ama mimi siko radhi na wewe radhi hizo bwana fanya mchuzi kisha utafute chapati ukale nayo hakuna radhi hizo ama tafuta unga simo sima ukapike simo uchoche nazo uzile hizo hakuna radhi hizo radhi za kumwamrisha mtu munkar hakuna wala usio na wasiwasi mtoto ati mamako au babako kwamba siko radhi mpaka uwe mlevi ndio uwe mlevi atakuwa radhi sio ah, ah. dini yetu hii hatuelekezi sisi hivyo kwa usitumie hiyo ukaona kama silaha kuwa mimi siko radhi na wewe mpaka unywe ndevu haliwezekani hilo radhi za Allah subhanahu wa ta'ala atazipata na wewe unayemwamrisha wa munkar ogopa usije ukapata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kochunga hivi yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqu an yurdhuhu kwa aliye na haki ya kuridhishwa zaidi ni Allah na mtume wake si yoyote mwingine kwa katika hili hatiiwi mzazi lakini nakariri tena si kwa jeuri aa, kwa kuzungumza naye uzuri tafuta watu wazimu wanaomweza wazungumze naye na sisi tumwambia mzazi kama huyu mshukuru Allah kuwa Allah amekuruzuku binti katika asri hii ambaye ataka hijab sema alhamdulillah shukuru sana Allah pishana wanawake watoto wa kike wadogo mambo ya ajabu sana siku moja pisha mtoto mdogo wa kike ankunja nguo ile buibui lake nilikunja wajua siku hizi kuna mtindo nasikia ni staili mpya hiyo akunja kama atakupigana vile kisha kitembea furisha kifua hiki tayari ni kikubwa watakia nini kufurisha eh wafurisha nini mbele ya wanaume kisha iwaja wewe mwanamume ndio umpishe njia yeye iwaja kwako hivi kama umpishe njia maskini wewe wewe huwajui hawa wanaume wa barabarani usifanye hivyo dadangu utapita uchochoro upate jambazi haya siku ya pili utajifunika usifanye mzaha na jambo la stara Allah ana hikma kubwa dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain watajulikana hawa ni wanawake wa kujistiri hawataki mambo ya upuzi basi hawataudhiwa kwa ile hijabu wanaoivaa kinyume na yule asiyejistiri nafikiri nikizungumza haya yatosha hasa kama mtu atafuata atafuata ambaye atakikufuata ni yeye na Mola wake sisi hatuwezi kumhukumu mtu yoyote tuafikisha tu subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu